Book 2 81 81 წარსული პირველი წარსული 1 წერა წერა ის წერილს წერდა ის წერილს წერდა ის ბარათს წერდა ის ბარათს წერდა. კითხვა. კითხვა. ის ჟურნალს კითხულობდა. ის ჟურნალს კითხულობდა. და ის ციგნს კითხულობდა. და ის ციგნს კითხულობდა. აღება. აღება. მან სიგარეტი აიღო. მან სიგარეტი აიღო. მან ერთი ნაჭერი შოკოლადი აიღო. მან ერთი ნაჭერი შოკოლადი აიღო. ის არიყო ერთგული. ის კი ერთგული იყო. ის კაცი არ იყო ერთგული. ის ქალი კი ერთგული იყო. ის ზარმაცი იყო ის კი ბეჯითი ის კაცი ზარმაცი იყო ის ქალი კი ბეჯითი ის ღარიბი იყო ის კი მდიდარი ის კაცი ღარიბი იყო ის ქალი კი მდიდარი მას ფული კი არ ჰქონდა არამედ ვალები. მას ფული კი არ ჰქონდა, არამედ ვალები. მას იღბალი არ ჰქონდა, რადგან უიღბლო იყო. მას იღბალი არ ჰქონდა, რადგან უიღბლო იყო. ის წარმატებული კი არა, წარუმატებელი იყო. ის წარმატებული კი არა, წარუმატებელი იყო. ის კმაყოფილი კი არა, უკმაყოფილო იყო. ის კმაყოფილი კი არა, უკმაყოფილო იყო. ის ბედნიერი კი არა, უბედური იყო. ის ბედნიერი კი არა, არამედ უბედური იყო. ის სიმპატიური კი არა, არამედ უშნო. ის სიმპატიური კი არა, არამედ უშნო იყო.